oca, braća i sestre, koji evo, hvala Bogu, održavamo već neko duže vrijeme, kao da kažem, ne sjećam se ni sam kad smo počeli, ali ima tome godina, nalazi se pod molitvenim pokrovom naše crkve i blagoslovom naših svetih apostola ne bi valjalo da drugačije bude i bilo bi besmisleno truditi se, a da tog blagoslova nema. I naziv ovog ciklusa vezan je za onaj apostolski usklik apostola tome, gospod moj Bog moj i cilj ovih naših okupljanja, a nadamo se da ćemo ga uz Božju pomoć i uz pomoć svetih apostola postići, jeste da se sretnemo sa živim Bogom i da ga u crkvi prepoznamo, da povjerujemo iako ga vidjeli nismo, da budemo I mi među onima koje je Gospod vidio, rekavši Tomi da je on povjerovao zato što je vidio, a da su blaženi oni koji povjerovaše, a ne vidješe. Kako govori sveti Grigorije Palama, da je Gospod time projavio svoje božansko sve znanje, jer on je već vidio sve one koji će u njega povjerovati. Zahvaljujući svjedočenju svetih apostola i njihovoj propovjedi. Evo i mi u crkvi povjerovali, braće i sestre, a dužni kao braće i kao sveštenici da pružimo mogućnost i onima koji su te vjere željni da i oni povjeruju. Iako ne vidješe, ali i duhom svetim i tekako mogu da povjeruju. E, da bi mogli da vjeruju, e, Gospod je obezbirio sveta trojica da u crkvi imamo te sile, te mogućnosti. A evo vidite i sami, i naša generacija, i svi mi ovdje na neki svoj način, nekim svojim iskustvom, potvrđujemo da je i danas moguće vjerovati. Nismo vjerovali juče, brate Milomire, tako? Nismo. Nismo. Vjerovali smo u nešto drugo i u nekog drugog Međutim, približivši se crkvi na ovaj ili onaj način, sluteći, namirisali smo da tamo ipak nešto postoji. I ušavši, a svi smo ušli i svi možete da ispričate i svoju priču, kako je do toga došlo, gdje je do toga došlo, na koji način, u susretu sa kim, u kojim mjestima, vjera se probudila. I evo, slava Bogu, danas ovdje među nama vaistinu ima onih koji vjeruju, koji povjerovaše, a ne vidiš. A opet ne možemo reći da ne vide, jer ne možemo vjerovati ako nismo vidjeli. S tim što je ovo naše viđenje e, drugačijeg karaktera, mi vidimo, braće i sestre, to je sad već tajna vjere, iako nismo bili očevidci, nismo bili na onim mjestima, nismo bili prisutni u one dane, a imamo vjeru onih koji su bili prisutni i koji su svojim očima gledali. I što je još važno naglasiti, imamo ili bismo trebali da imamo i veću vjeru od onih koji su bili očevici, jer znate sami da ne vjeruju svi u one događaje, ne vjeruju svi u Vaskrskog gospoda, ne vjeruju svi apostolskoj propovjedi, ne vjeruju svi crkvi Hristovoj. I mi smo dojuče bili u toj grupi milošću Božijom, evo polako ukorači smo u polje istinite svjetlosti, te povjerova smo. Istina, ta naša vjera može da bude mnogo bolja, mnogo dublja, a nadamo se i evo, trudimo pa i na ovaj način da ona i bude takva. Eto, neka bi dao Gospod svima nama i molitve svetog apostola tome da plod da ovih naših sabranja bude tvrda vjera u vaskrsloga gospoda Isusa Hrista. Pa da i mi, vidjevši ga u crkvi, možemo zajedno sa svetim apostolima da uskliknemo Gospod moj i Bog moj. Ovih dana a u svjetlosti ovih praznika, krećući se po gradu, a poslije služenje božanstvene liturgije i primanja svjetlosti u njoj, nismo mogli, a da ne primijetimo narod koji, eto, živi u istim ovim gradovima i u isto ovo naše vrijeme i da prepoznamo, nažalost, u većini njih prisustvo mraka, prisustvo tame i dominaciju smrti. Gledajući sav onaj svijet koji je očigledno potpuno isključen iz praznika, iako je ovaj praznik upućen i tiče se svakog čovjeka bez izuzetka, međutim, nisu svi ljudi odgovorili na njega i svi oni koji ne odgovoriše ispovjediše svoju vjeru u smrt, u tamu, I zaiste gledajući ih, to bez izuzetka, dakle, sve te ljude koji nisu uzeli učešća u praznovanju, u liturgijskom praznovanju, tako je praznici crkve, a posebno praznik nad praznicima, ne može se praznovati bez liturgije i izvan nje, svi oni su, braći i sestre, prepuni smrti, na tom jednom kratkom potezu e, sav taj narod u ovim lijepim proljećnim danima koji je to biva namamljen onim najnižim projavama istina Bogom danima, ali najnižim projavama recimo lijepog vremena, sunčanog dana, lijepog pogleda vedroga neba izmamljen, međutim, to sunce obasjava ljude koji su preispunjeni smrću, znate. Uključujući tu i malu djecu, znate, osnovce, srednjoškolce, studente, znate, ljude, starce, starice, Sve ono što nije vezano ovim praznikom, što nije dočekalo ovaj praznik i u njemu dočekalo život, sve je to pod vlašću smrti i tame. I takav život zaista nema nikakvog smisla. E, nema, braći i sese, jer je smrt toliko duboko ušla u našu prirodu, iz nje nikako ne izbija, nikako ne izlazi i neće izaći, niti iko može istjerati i čovjeka osloboditi od nje do onaj čije vaskrsenje mi ne praznujemo. Znači, kome nismo došli da se obradujemo, poklonimo i sa njim u tajni pričašća sjedinimo. Dakle, sve ono što se nalazi izvan tog polja crkve, e, i idimo još malo dublje, i izvan liturgijskog polja crkve, sve braće i sese pripada smrti. To je sve pod njenom vlašću. Niko ne može da se otrgne, niko. I onda je, e, to je, teška je to scena. Kad vidite sve ljude, bez izuzetka, on samo izgleda zdravo jedro, mlado. Međutim, on je prepun smrti. Smrt radi u njemu. Ima samo još nekoliko trenutaka, još nekoliko koraka ili skokova i troskoka. Znate. I smrt će ga polako savijeti i drobiti. Ponavljamo, to se tiče svih ljudi bez izuzetka. Čovjek je ugrožen, braći i sestre, u, u temelju, znate, priroda mu je oboljela. E, do te mjere je problem dubok, da e, savremeni čovjek izbjegava i da ga prepozna, a izbjegava da ga prepozna zato što je negdje u dubinama svjestan da ne može da ga rešava. A da bi mogli da živimo, ako se to životom uopšte može nazvati, a život sigurno nije, mi moramo da sakrijemo taj problem, znate. Mi moramo da ga prećutimo i jedni drugima o njemu ništa da ne govorimo. Samo pod tim uslovom mi možemo da živimo u obmanu. A oni koji spominju smrt, braći i sestre, koji se njome bave, a njih je danas vrlo malo, da, njih društvo brzo izoluje. O tom problemu se najmanje govori. Arhimandrit Rafael Karelin govori u jednom svom poglavlju, a baš o sjećanju na smrt, da je e, savremeni čovjek strasni čovjek, je e, čovjek koji živi u grijehu, čovječanstvu koje se valja u strastima i leži u zlu, nikako ne podnosi sjećanje na smrt. Znate. Sa tim problemom ne smije da se suoči, jer on pogađa njegove temelje i ljulja sva njegova zdanja Zato je ono e, kreiralo takav ambijent u kome se o smrti uopšte ne govori. A čovjek koji je vaspitanik ovoga svijeta postepeno stiče jednu sposobnost stečenu ili nametnutu, kako god hoćete, da se e, suočava sa problemom smrti skoro pa i hemijski. Znači da e, biće, fizički sastav izoluje nekakvu substancu, on je naziva antismrtin, koja napada bilo koju, pa i najmanju pomisao, koja nas podsjeća da ćemo mi ipak umrijeti. I to je tako jaka substanca, naravno, njoj i kako potpomaže naša pala priroda, koja je tijesno vezana i poprilično sjedinjena sa palim duhovima, da taj proces što brže bude sproveden i da dođemo do rezultata, to jest do zaborava. Da zaboravimo na smrt i da možemo lagano da nastavimo, da živimo, da radimo, da napredujemo. U tom ambijentu i u dušama onih koji su se na taj e, ambijent navikli, e, praznik Vaskrsenja gospodnjih braća i sestre nemoguće je praznovati. Znate. Istina, lukavština ovoga svijeta zna da napravi jedan dobar marketinški potez, a vidimo ovih dana baš vozeći se ovom našom sve zanimljivijom obalom, može da organizuje vaskršnje igre bez granica za našu djecu. I može da vam obezbijedi vikend u nekom od naših elitnih hotela po povoljnim takozvanim vaskršnjim cijenama. Ili neku dobru poker partiju, tako, sa vaskršnjim premijama i tako dalje i tako dalje. Poklonici ovoga svijeta e, dodir sa praznikom mogu da imaju samo na taj način i ništa dalje od toga. To knez ovoga svijeta dopušta. I ne samo što dopušta, on se takvim aranžmanima raduje. Da bismo mogli da praznujemo valjano, braće i sestre, mi moramo da prepoznamo dubinu ovog našeg problema. A dubinu problema ne može niko da nam otkrije do naša crkva. Niko ne zna dubinu problema do crkva. Da. Zato svi oni koji je površno doživljavaju ili joj posvećuju nedovoljnu pažnju, kao prvu posledicu imaju upravo e, to nepoznavanje situacije i neprepoznavanje centralnog problema, kako ga sveti Java Justin naziva. Mi smo u onim prošlim susretima koristili ono njegovo moćno štivo i knjigu Svetosavlje kao filosofija života, gdje sveti Ava razbija tu iluziju o mogućnosti bilo kakvog progresa u vodenici smrti. Tražeći od ljudi da mu daju odgovor na to njegovo i naše pitanje, da mu riješe i njegov i naš centralni problem, problem smrti. I onda strpljivo i u naše ime, jer on je ipak naš ava, ne moramo svi, dovoljno je da on prošeta i ispita, a mi ćemo vjerovati njegovim riječima On polako, braći i sve, se kreće i ispituje, provjerava i nauku, i filosofiju, i prosvetu, i kulturu. Provjerava je upravo na tom problemu i ište od njih da mu ga riješe. I zaista, slušajući ga, prateći ga, čovjek prepoznaje u njegovim pitanjima i u njegovim potrebama i svoje pitanje i svoju potrebu, ali koju je negdje duboko potisnuo. Jer vidite, svi mi imamo potrebu da riješimo taj problem. Nažalost, e, vrlo rano se suočavamo sa njim i vrlo rano ga potiskujemo. I upravo potiskujući, braće i sestre, potrebu za životom i problem koji imamo, to je smrt, prisustvo smrti, mi onda gradimo te iluzorne svjetove. A silu da se u njima krećemo i kreiramo, mi vjerovali ili ne, imamo upravo u toj sabijenoj energiji života koja nema odgovor, nije dobila odgovor na ovu provokaciju, ovaj problem smrti. I zato su životi svih takvih ljudi deformisani, nezdravi, bolesni. Jedino zdrav život može da ima onaj čovjek koji je riješio problem smrti i čije se biće rasvjetalo, znate, dobilo punoću, biće koje je počelo da diše svim svojim kapacitetima, a ne možemo prodisati našim plućima ne možemo, nemamo daha, braćo i sese, za takav život, sem ako ne priđemo Bogu čovječanskom, od smrti, jačem, vaskrslom tijelu gospoda našeg Isusa Hrista. A koje je to tijelo? Crkva. Crkva je tijelo Hristovo. Mi naša pluća treba da sjedinimo sa plućima crkve. Naše disanje treba da bude usklađeno sa disanjem crkve. Duh crkve treba da postane naš duh. Ritam crkve treba da postane naš ritam. Glava crkve, braći i sese, treba da postane naša glava um crkve treba da postane naš um. Život crkve treba da postane naš život. Kad govorimo o crkvi, mi govorimo o Hristu, braći i sestri, jer crkva je njegovo tijelo, znate. Ono u sebi nosi te te, te životvorne, besmrtne energije, blagodat Božji. Znate. Zato je mnogo važno da prepoznamo problem, centralni problem, da bismo se svim svojim bićem vezali za crkvu. Oni koji ne poštuju crkvu, braći i sestre, oni ne znaju da imaju problem. Znate. To je odmah jasno, to je jasno iz prve ne poštuješ crkvu, ti ne znaš da imaš problem. Ne znaš. Imaš ga, ali ne znaš da ga imaš. A kako ti to znaš? Pa vidim. Vidim po tvom odnosu prema crkvi. Da vidiš, da ti pokažem one koji su prepoznali taj problem. Hoćemo li od januara da krenemo? Od žitije Dođi da vidiš njihova imena. Oni su prepoznali problem i evo vidi kako su ga rešili. Sjedinjujući se sa crkvom, to jest sa glavom crkve, sa Isusom Hristom. Svim svojim bićem, svim svojim srcem, svim svojim umom, svojom mišlju, svojim tijelom i vajsinu posadoše besmrtno. Evo, pogledajte im imena. Pogledajte im moška. Pogledajte im riječ. Besmrtna imena. Imena naših svetih otaca. Besmrtna imena, braće i sestre. Ime koje ne može više da umre. A otkud ta sila besmrtnosti u njima? U crkvi su je primili. Pogledajte sve ono što je besmrtno i u našem narodu. Od koga je primilo besmrtnost? Od besmrtnog. Od vaskrslog. Ali ono što je važno i da znamo, braći i sestri, u, u ove naše dane, svi oni, bez izuzetka, prethodno su prepoznali problem. Duboko su se suočili sa njim. I u tim dubinama, znate, otkrili rešenje. Jedino rešenje. Otkrili su vaskrsenje gospodnje, sreli se sa njim i svim svojim bićem pripali njemu, to jest crkvi njegovoj. Jer naš odnos prema crkvi, braće i sestre, može biti ispravan samo ako je, ako je odnos prema njemu, znate, vaskrslome. Graditi odnose prema crkvi, znate. A ne graditi odnose prema vaskrslome gospodu, to je nemoguće, znate, to moguće je. Ali u tim izopačenim varijantama i takvi odnosi su vrlo opasni. Znate. Zašto? Zato što čovjeka drže u ubjeđenju da on ima neki odnos prema crkvi, da je vjerujući, međutim, ta njegova vjera ne životvori, znate To je vjera po nekom njegovom modelu i ona se ne tiče glave. To nije apostolski odnos prema vaskrskome gospodu. To nije vjera u vaskrskog gospoda, to je vjera abstraktna i znate, prožeta raznim fantazijama, maštanjima, koja dolaze izviru iz naših strasti, iz naše pale prirode, znate, koja je kadra da obmane, da prevari. I što je karakteristično i tipično za takav odnos, da se uopšte ne bavimo problemom smrti. Znate. Čovek može i dalje da se plaši smrti, može i dalje da se uopšte njome ne bavi, a da paralelno ima neki odnos prema crkvi. To je nezdravo, braći i sestri. To je neistinito. To je lažna, bolesna vjera. Jedini zdravi i Bogom blagosloveni odnos prema crkvi Hristovoj jeste, braći i sestre, odnos prema Vaskrsitelju, prema onome koji je riješio moj, to jest naš centralni problem. Istina, živeći u ovome svijetu, uopšte nije lako doći do tih podataka. To je takva agresija, to je takav pressing, da je zaista potreban ne mali podvig, i velika Božja pomoć da mi uspijemo da izronimo iz oblasti obmane i tog okrutnog čutanja. Jer čutanje o najvažnijem problemu, braćo i sestra, ne može biti nazvano nikako drugačije do okrutnim čutanjem. Pogledajte samo na što liči savremena svjetska scena smrt u svim ljudima moćno se razvija, napreduje, niko da izađe na Megdan sa njom, a mi uspjevamo da organizujemo znate, koje kakve programe, znate. Praveći se kao da se ništa ne dešava, kao da problem uopšte ne postoji. A on postoji, braći i sestri, i ozbiljen je, dubok. Izvan crkve nerješiv. I duh ovoga svijeta to zna, zato čuti. Ali to čutanje, braćo i sestre, oduzima nam mogućnost da uskliknemo, da uzviknemo, da zavapimo, da se Bogu pomogne. Zato su nam iskustva svetih otaca, posebno našem vremenu bliskih veličina kao što je Ava Justin, pošto se on sa ovim problemom suočavao u ovo naše vrijeme, znate, uspio da probije vrlo, vrlo guste i tvrde obruče, i prese okrutnog ćutanja od ogromnog značaja. Mi smo prošlog susreta nešto koristili od ovih njegovih analiza i dubokih uvida, pa bismo i večeras zategnuli tetivu, da bismo i ovaj praznik dublje doživljavali, ne samo u ove paskalne dane, nego da bismo ovaj osjećaj, doživljaj, ukus ovog praznika imali, daj Bože, u sve dane života našega i njime se branili od duha smrti, to jest od duha ovoga svijeta, jer duh ovoga svijeta je duh smrti, braći i sestri. Smrti o kojoj se ne priča. Smrt koja te ubija sa prigušivačem, znate. Ubija te dok se veseliš, dok praznuješ, dok napreduješ, dok razvijaš svoje ideje. Ubija te tamo gdje te stigne, na pola puta, na pola zalogaja, znate, na pola rečenice, na pola života. Zato je naše da joj ne okrećemo leđa, nego da se suočimo sa njom. Ne sami, nego imajući pred nama pobjeditelja, znate, osloboditelja, imajući moćnoga gospoda našeg Isusa Hrista koji je smrt, braćo i sestre, satvao radi nas. Našim silama, pazite, našom prirodom. Ljudska priroda je u ličnosti gospoda Isusa Hrista savladala smrt, ustala. Znate. Ovo je praznik ljudske prirode. Znate. Nije gospod pobjedio smrt kao Bog, znate, nemojmo tako. Šta smrt ima sa besmrtnim Bogom. On je primio našu prirodu da bi baš njome satro onoga koji nas je obalio. Našom prirodom satro i satanu, satro i grijeh i oštricu grijeha, bodež grijeha, smrt. I predao tu pobjedu nama u ruke. Rekao, evo, radi vas i radi vašeg spasenja činim ovo. I evo vidite, pobjedili smo, evo vam predajem pobjedu. Ova pobjeda je vaša. Ja sam je donio, ja je vama predajem. A predaje nam je u crkvi, braći i sestri. Zato mi imamo puno pravo i ne treba gubiti vrijeme da živeći u crkvi krenemo ka smrti krenemo da ispitamo duhove ovoga svijeta, koji se sve više nameću, znate, sve više licem unose u naše lica. Znate. Zato je mnogo važno da ovu pobjedu doživimo lično, znate, kao našu pobjedu, da bismo primili hrabrost i blagoslov i smjelost, da i mi svoja svjetlošću vaskrsenju obasjana lica, unesemo u lice ovoga svijeta, pa da vidimo kakva će reakcija tada da uslijeti. Jer ta svjetlost nije naša, to je svjetlost vaskrskog gospoda koja svijetli na našim licima ili ako hoćete iz dubina našeg preporođenog duhom svetim preobraženog svjetlošću vaskrsenja obasjanog bića. Suočite problem smrti, kaže sveti Ava Justin, sa savremenom pozitivističkom naukom. Danas je mnogo važno šta nauka kaže, tako šta je novo upakovala, šta se novo nudi na tržištu. Aj donesite najbolje što imate, nemojte sve, da ne gubimo vrijeme, nego donesite ono najveće, najmilije, najdraže, najmoćnije. Donesite. I ajde da suočimo sa problemom smrti. I do čega je nauka došla, braće i sestre? Da bi riješila problem života i smrti, nauka je mobilisala sve svoje sile. Ali se svi njeni napori slivaju u jedan zaključak. U svijetu vladaju prirodni zakoni koji su neophodni i neizmenjivi. I smrt je prirodni zakon, zato je neophodan i neizmjenjiv. U ovakvom svijetu i ovakvom čovjeku smrt je neophodnost. E, baš ste nas usrećili. Smrt je neophodnost i kraj. Što će ti onda sva ta skalemerija? Pogledaj koliko vas ima. Ima i po 3-4 hiljade u određenim klinikama, znate. Organizacija, naravno, sve to treba ispoštovati. Ali vidite, E, evanđelski podvig, znate, da bi to imalo neku vrijednost i Boži blagoslov, znate, treba da ima i taj ukus besmrtnosti i vjeru vaskarskog gospoda, znate. A ne ona gordost, mi sve možemo, sve, sve, sve, a to što ćeš ti umrijeti i što umireš, to je neophodnost, znaš. Ovdje ćemo ipak isključiti aparat. Silu smo demonstrirali, Evo, sve smo nalaze obavili, sve, sve, sve, izvozali od prizemlja do devetoga sprata i dolje do mrtvačnice i šta ćeš? To je neophodnost. I završimo, braće i sestre, tamo u mrtvačnici. I pazite, mrtvi ladni, to je neophodnost. Ne možemo tako. Vidjet ćemo je li neophodnost. Ako jeste neophodnost, i mi pravimo metaniju. Neophodnost u redu. Ali čekaj, da provjerimo je li neophodnost. Ako nije, onda preziremo sve, znate. Onda polugom, znate, izvrćemo sve to iz temelja. Ako ne možete, onda priznajte. Priznajte nemoć. Znate. Da nemojte da pakujete u te dogmate neophodnost i neminovnost. Zašto, braći i sestre? Zato što mnogi povjeruju to. Pogledajte samo danas kako ljudi hladno konstatuju da je neko umro, znate. Nije to bilo nekako čudno i slava Bogu što uđo smo u crkvu kad čujemo sa kakvom ravnodušnošću konstatuju prijatelji da im je prijatelj umro. Znate. Znaš ko je umro? Taj i taj. Znate. I prosto je umro i to je to. Znate. Umro čovjek i ništa. Pazite, neophodnost, to je neminovnost, znate. To tako, tako porazi čovjeka, znate, e, poražava naše biće. Toliko e, druženja, e, zajednice, znate, lijepih dana, da ne govorimo o porodici, znate, da ne govorimo o djeci, roditeljima, znate, bračnim parovima, znate, kumovima, znate, prijateljima i umro. Pazite, I to je neophodnost i kraj. Pa znate, priroda kaže, ma nije to tako, ne može to tako biti. Priroda naša govori, ne može to biti neophodnost. Buni se. Međutim, ovamo imaš presing, jeste, jeste, jeste, jeste, jeste. I šta će čovjek? Izvan crkve, nema podršku i on podlegne tom pritisku. I postane dio te zajednice i stvarno povjeruju taj dogmat, smrt i neophodnost, onda vidite, nauka, da. i ona kaže, da, da, neophodnost. I šta će čovjek? Povjeruje. Da ne, ne, ne govorimo sad o svim onim drugim teorijama. Znači, to su, braćo i sese, ozbiljne zamke na putu našeg života. Ava Justin ide detektorom, znate. On ide i provjerava na, na ovom kamenu, kamenu smrti. Ali pazite, on ovdje to radi vrlo vješto. On, braćo i sestre, ovo radi kao onaj koji je sjedinjen, pazite, sa vaskrskim gospodom. To se osjeća. U ovome se vidi erupcija, radost, znate. A njemu barijak, znate, leti iznad glave, znate, sijeva u svim pravcima. On sebe ovdje suzdržava da ne zapjeva onaj vaskršnji kanon, znate suzdržava radi nas, da bi nama pokazao ovo je šetnja, avina šetnja, radi nas. Uzeo je nas za ruke da nas malo prošeta. I tačno napada na centralu, pazite. Napada progres, napada nauku, kulturu, lažnu kulturu, lažne ideologije, civilizacije. Provjerava da pokaže kakva je nemoć njihova u odnosu na centralni problem, da bi nam kasnije pokazao kakva je moć Hristova nad njim. Zašto bismo gubili vrijeme da vidimo da li Gospod može da nam riješi ovu situaciju ili onu situaciju? Pa čekaj čoveče, daj budi normalan, rezonu. Ako može da riješi centralni problem, pa zar ne može da riješi i druge probleme? A kako ga je riješio? Moćno ga je riješio. I to je, braći i sestre, riješio za svakog čoveka. Dao je tu mogućnost svim ljudima, svih vremena, svih naroda. Tako nemojte da, da se zbunite, da pomislite da Ava sad ovdje nešto istražuje. Zna Ava odlično, nego radi nas i radi naše koristi pravi ovaj krug, ovu litiju, noseći barijak smrti, da vidi može li iko da ga zamijeni? Može li iko da ga skinu? A ne može, braći i sest, on će ga na kraju sam skinuti i okačiti barijak pobjede, okačiti ime Hristovo i ikonu Hristovu. Ali prije toga da uhvatimo jedan krug po svijetu, svoj odgovor na strašni problem smrti nauka uvija u tajanstvenu riječ neophodnost. Ali ona time ne rešava problem, već ga samo konstatuje i afirmiše. Samo potvrđuje da problem postoji i ispovijeda da ne može da ga riješi. Afirmiše ga. Ovakvim odgovorom nauka potvrđuje činjenicu da je smrt neophodnost. No, gospodu, baš ta činjenica i jeste najveće prokvetstvo za rod ljudski. Ja moram izvući konsekvence iz ovog dogmata savrmene nauke. Pazite, to su, braći i sese, dogmati, pazite, temelj. Na to moramo da obratimo pažnju ako je za tebe smrt neminovnost, šta ja i ti imamo zajedničko? Pazite, hrišćani tu moraju da budu oprezni. Šta svjetlost ima sa tamom? Ja vjerujem u vaskrsloga gospoda. A šta vjerujem? Ja se sjedinjujem, živim u njemu. E, vječni horizonti otvaraju se, braći i sese, u biću čoveka crkve, a za tebe je smrt neophodnost. A vidi, ne možemo ja i ti zajedno. Možemo, ali pod uslovom da priđeš, dođi, povjeruj, okusi, vidi. Evo ispoštovat ćemo i tvoje potrebe kao naučnike. Sve ćemo detaljno da ti objasnimo. Apostoli će sve detaljno da ti objasne. Zadovoljit tvoje potrebe. Samo dođi i čuj, Ali ako ne želiš i ako ne dođeš, mi ne možemo dalje ići zajedno. Znači. Naši dogmati su potpuno različiti. Ja vjerujem u život vječni. Ja vjerujem u vaskrsloga Boga čoveka. A tvoj dogmat je smrt je neophodnost. Na to obratite pažnju. Jer to jeste tako. I sa duhom toga svijeta, vrlo oprezno, braći i sestri, vrlo oprezno. Zašto? Zato što ako nismo oprezni, taj duh vrlo ovako može da nas poklopi. Kako? Kroz formu nekog savjeta, plana. Evo recimo, mladi ljudi, znate, dođe vrijeme da donesu neke odluke. I oni srijeđu se sa duhom ovoga svijeta koji počiva na ovakvim dogmatima. Smrt je neophodna. Pa. Smrt. I ako čovjek uđe u to polje, slomi mu kiču, znate, slomi mu volju za životom. Jer čitav taj projekat ovoga svijeta temelji se na tom dogmatu. Smrt je neophodnost, a ti željem vječnog života. I ako uđeš neoprezan, uhvatiš se tih kablova, počneš da se napajaš tom energijom, energijom smrti. Eto tebi problem čovječ. Ti što se više budeš uključivao u te prostore, sve veći problem. Jer pazi, oni imaju dogmat, smrt je neophodnost, On se uopšte ne bavi tvojim životom. On tebe već vidi kao mrtvaca. Tu ti je dat neki mali prostor, ono što smo rekli, od kolijevke do groba, to mogu da ti organizujem i ništa više. To, to, to je smrt, to je jama, braći se, upade u jamu. Slijepac, slijepca vodi, duh ovoga svijeta, potpuno slijep. I mi mu se olako predamo ruke, znate. I vodi, vodi, vodi, i obojice u jamu upadaju. Znači, to traži veliku mjeru opreza. Polako, polako. Pazi, on ne vjeruje. On se pomirio sa smrću. Za njega je smrt neophodnost. Pazi, to ne može biti naše društvo, braće. Ne, nećemo ih osuđivati, ali oni ne mogu biti naše društvo. Znate. Oni ne mogu biti naši vodiči, znate. Da ne kažem duhovni rukovoditelji. Ne mogu. Naši putevi su potpuno različiti. Naši dogmati, braći i sestre, su diametralno suprotni. Znate. Naše vjere se, braći i sestre, znate, razlikuju. Sve nam je različito. Potpuno, eh, potpuno različiti svijetovi. pošto je smrt jedini prirodni završetak čovjeka. Pa i same vasione, znate. Onda je pravi progres u osnovi nemoguć. Da podsjetimo, ova glava nosi na, nas, na, naslov Svetosavlje i filosofija progresa. Ovdje razbija tu ideju o progresu, o napredu. O kakvom napretku? kućeš, dokle Da. Ne samo nemoguće, već i nepotrebno. Što će mi progres? Češ da mi doneseš e, BMW-a da sa njim brže doputujem od kolijevke do groba, je tako? Je tako? Hoćeš da mi obezbediš medikamente da ne osjetim kako umirem? Ili možda hoćeš sam tu inekciju da mi daš? Da umrem bez boli? Ili hoćeš da me navedeš, da te zamolim, da me uspavaš? Kao, kao psetu. Je li to progres, braći i sestri? Je li progres da ispalimo jednu minu i da skratimo priču nekoliko miliona, tako, ljudi, znate, par miliona ljudi da riješimo problem života i smrti. Je to progres? Da napravimo modernu klanicu, tako. I progres u, u oblicima, je tako, eh, zadovoljavanja najnižih strasti Takav progres je moguć, ali to, pošteno govoreći, nije progres, braći i sestre, to je, to je propadanje. Jer našta mi progres, kada se sastoji u tome da me svečano isprati od kolijevke do groba. To je kao kad te osude na smrt, pa dželat premaže mač medom, da bi ti bilo svađe kad ti njime odrubi glavu. E, to je suština, evo vidite. Ava onako iskreno govori. Našta mi progres, našta život, našta sav trud i rad i dužnost i ljubav i mržnja i kultura i civilizacija kad umirem sav bez ostatka. Sve to, pazite ovdje, ovdje je mnogo zahtjeva, nemojte da vas ovo zbunjuje, Ava je veliki čovekoljubac, Ava je svetitelj, braći i sestri. On je život ulio, znate, u mnoge duše, koje je od vas bio jednom u ćelije Valjevske, znate, ima, ima doživljaj života, znate. Tu su se generacije okupljale godinama oko njegovog groba, samo da znate, oko njegovog groba. A danas, evo već oko njegovog sveštenog kivota, jer su mu mošti izvađeni. Nego ovdje samo hoće da, da, da ne ostane ni kamen na kamenu onih zdanja sujete svjetske i obmanu. Kaže, sve to pred čime se ljudi klanjaju, progres, kultura, civilizacija, rad, dužnost, moral, otačbina, porodica, Sve su to vampiri koji mi krv sišu, sišu, sišu, znate. Bez Vaskrsloga gospoda, znate, bez blagodati Vaskrsenja, sve to nema nikakvu vrijednost. Uključujući i porodicu. Znate. Šta je porodica? Ništa. Narađalo se, znate, i sve će da umre. Znate. Koliko je takvih porodica bilo, znate tu se malo nešto izvrte, oko trpeze, oko ovoga, oko onoga, neki rođendani, neke diplome, neke škole, neka putovanja, ženitbe, udaje, zna, i sve to na kraju u grob završi. Čemu sve to? Bez Božeg blagoslova, znate. Bez sile vaskrskog gospoda, to nikakvu vrijednost nema. Mada svijet to zna da podigne na nivo, pa kaže, porodica, to je svetinja. Nije svetinja, braćo. Kakva svetinja? Ko je osveštao porodicu? Otac, majka, ne mogu oni da osveštavaju. Nisu oni izvor osvećenja. Može li otac da da besmrtno sinu? Ne može. Može li majka da da besmrtnost svom djetetu? Ne može nego mu odmah prenose smrt. Od trenutka začeća odmah smrt. Znate za to? Da. Čim se dijete začne, već je smrt u njemu, već je počele da radi. Jedini koji daje smisao, vrijednost porodici i uopšte životu, jeste gospod i njegovo životvorno blagodatno sjeme koje primamo u tajni krštenja i u životu crkve. E tek onda vrijednost, društvo, zajednica, rad, progres, mogući su, imaju, imaju smisao. Bez toga ništa. Vampiri, samo, pazite, samo vuku krv. Evo pogledajte, e, bavite se nekim poslom, ulažete svoj život, ulažete život u porodicu. Pazite, samo, pazite, e, gubljenje vremena, pazite gubljenje snage. Ništa niste postigli ako se ne vežete, to jest ne sjedinite sa crkvom, a kroz crkvu sa vaskrslim Bogo čovekom. Znate. Ništa niste uradili. Evo pogledajte, ovdje među nama ima i starijih. Znate. Pa pogledajte, vi imate i to životno iskustvo, pogledajte i za sebe. Koliko je tu bilo truda. Naravno, pokajanje to može da se pokrije. Ali kakvi su rezultati? Šta smo uradili? Gospod je fino rekao, bez mene ne možete činiti ništa. To su riječi gospodine. A šta mi sve nismo pokušali bez njega? Pa evo smo i kao društvo i kao narod krenuli nekakve velike akcije. Znači. I pogledajte šta je ostalo sad od toga. To je sad teško i gledati. Teško je prolaziti pored tih konstrukcija. One ne samo da su ružne, znate, nego i sijavaju tu, tu, tu energiju ništavilu, znate. Smrt je već ušla u te hale, znate. Sve pojela, to se sve, to se sve ruši. Nije to samo sila vremena, nego to je sila prokletstva, znate. Nema blagoslova, ruši to, znate. lomi kosti. Na, ne samo konstrukcije tih građevina, nego koliko je ljudi zakukao, znate, koji su pomislili da će tamo biti blagoslov. A trebali su da se zapitaju, jer su naslednici svetih predaka, kako može biti blagoslova ako se krstom ne zakrsti? Kako može biti blagoslova ako crkva ne osvešta? Kako može biti blagoslova ako je e, u suprotnosti sa voljom Božjom? Pa trebali smo da se zapitamo, braći, nismo mi od juče, ni ovaj narod juče je došao, narod osvećen prije toliko stotina godina. Ima tak, takve velikane, trebali smo da se zapitamo malo. A mi smo pohrlili misleći, eto, novo vrijeme, eto nauka, eto ga progres, a evo vidi kako smo ga uznapredovali. Tako će biti i sa ovim novim projektima. Ne tako, nego mnogo gore, jer imali smo i ovaj primjer i mnoge druge primjere. Danas progres, bez Božjega blagoslova. Ne može, braći i sestri. Progres bez blagoslova crkve, znate. Pa ne može. Vidite, to ne može da uspije. Nema blagoslova. Znate. Samo će dublji problem da bude i veća propast, veći problem. Pa evo, to se već sad nazire, znate. A tamo će tek da nagrne ukoliko se narod ne bude pokajao. Zašto? Zato što sila smrti, znate, ne prepoznaje, ne vidi prepreku u tim projektima. Ulazi i sila smrti, sila grijeha i sila demonska. I tu ima, braću i sestre, da bude velikih tragedija, znate. Uvatit će nas za glave i kucati lobanju, lobanju, znate. Kao što, evo vidite i sami, sve više ubistava, sve više samoubistava, znate. Sve veći sukobi interesa, znate. Ovako ulazimo u fazu totalnog opšteg bezumlja. Znate, to su ozbiljne stvari, to su, su, to su sile u pokretu. Jedina sila koja može mir da donese i da da zaustavi znate, tu bujicu grijeha, ludila, smrti i, i, i, i demonskih e, kažemo, pritisaka jeste sila gospodnja, sila vaskrsenja, kojom raspolaže i djeluje isključivo crkva. Gospodo, treba biti iskren, kaže sveti Java. Ako je smrt neophodnost, onda je ovaj život najpodrugljiviji dar, najodvratniji podsmijeh i glavno užas, neizdrživi užas. Zamislite, braćo i sese, otvori vam se u glavi jedno polje i shvatite da ćete umrijeti. A mi znamo ljude kojima se to polje u glavi otvorilo. Umrijeću čovječ. Onako, baš u sred glave, u sred bića, istina. Umrijećeš. I bez ikakvog rešenja. To je, braćo i sestre, nepodnošljivo. To je, bukvalno ovako kako Ava kaže, to je užasno. Umireš, a nemaš rešenja. I da bi užas bio veći, vidiš oko sebe ljude koji se vesele, znate. Koji se raduju, znate. Koji planiraju, znate koji život organizuju. Ti vidiš da umireš, vidiš i njih da umiru, ali oni to ne znaju. I živiš u takvom ambijentu. To je, braći i sest, zaista užasno. To je kao da si živ zatvoren u mrtvačkom sanduku. Strašna pozicija. Zamislite da je to istine, da, da, da je jedino tako moguće živjeti, da nema rešenja. Umiremo, a rešenja nema. Strašno, braći se. Neizdržljivi užas, kako kaže sveti Javo. Neophodnost smrti je za nauku neuklonljiva i nepobjediva. To znači, nauka ne može ni pronaći, ni dati smisao životu. Pred problemom smrti izdiše i sama nauka. Mnogi govore, nauka je sila, nauka je moć. No recite, Zar je sila koja je bezsilna pred smrću u samoj stvari sile? Zar je moć koja je nemoćna pred smrću u samoj stvari moć? Nema sile mimo one koja pobjeđuje smrt. Vele, nauka je čovjekoljubiva, no kako mi je to čovekoljublje kad ona ostavlja čovjeka u smrti, kada je nemoćna da ga odbrani od smrti. Čovekoljublje je pobjediti smrt i nema drugog. Vidite, u našoj crkvi vrlo često gospoda nazivamo jedinim čovjekoljubcem, znate. A u svjetlosti ovog avinog izlaganja vidimo zašto je on baš jedini čovjekoljubac. Između ostalog zato što jedini on oslobađa čovjeka od ove nevolje, od ovog centralnog problema. Jedino on, braći i sestre, nijedan drugi čovjek. Onda korak dalje. Nauka je ostavljena, tako, pobjeđena. Ne može dalje. Izdahnula je pred problemom smrti. Sva ta skalamerija, braćo i sestre, postala je nemoćna. Otkrila se nemoć nauke. Smrt je od nje jača, a ona je svoj poraz pokušala da sakrije dogmatom o neophodnosti. Idemo korak dalje. Gospodo, suočite problem smrti sa ma kojom filosofijom, starom ili novom. Gle, Sva se logika svih filosofija sviva u jedan princip. Kategorije ljudskog mišljenja dokazuju nemogućnost pobjede nad smrću. Smrt je logična posledica trošnosti čovjekova bića. Stoga je smrt neizbježna neophodnost. Ovakav odgovor podstiče me na pitanje Kako filosofija može dati smisao čovjekovom životu kada tako rešava kobni, centralni problem smrti? U samoj stvari razne filosofije i nisu drugo do aritmetika pesimizma. Kada čovjek sa ivice groba posmatra svijet onda mu ni jedna filosofija ne može zasvaditi gorku tajnu smrti. Sa ivice groba, posmatrajući filosofske sisteme, nećemo naći utihu, braći i sestre. A svetosavska, pravoslavna filosofija života u ličnosti velikog oca Teodosija daje mogućnost, ne samo mogućnost, nego u njegovim učenicima, u njegovim monasima e, začinje žudnju za umiranjem, želju za, za umiranjem. Pa kad je pitao sa ivice groba svoje monahe, učeći na drugim dogmatima, ne ni na e, nauci, ni filosofiji ovoga svijeta koja je sevice, groba, potpuno nezanimljiva. On, stojeći na ivici otkopanog groba, pita svoje kauđere, bratije, ima li koji spreman da kapariša, da zauzme A oni, braćo i sestre, kao što svijet bježio od groblja, tako su oni trčali ka njemu. I prvi je bio njegov jeromonah Vasilij. Prvi je napravio metaniju i rezervisao grob. I veliki Java je rekao, neka je blagosloveno tvoje. I čitajte mu molitve kao da je umro. I 40 dana, zaista čitali su i 40. dana, Vasil je umro bez ikakve bolesti. Prosto je usnuo. I primio je blagoslov, znate. Zašto? Zato što je vjerovao da je blagoslov njegovog oca u tajni crkve i Boži blagoslov, a čovjek koji se lazi u grob, koji umire po Božjem blagoslovu, ne može da umre. On primajući blagoslov, prima sile vaskrsloga gospoda. I ta njegova vjera je prava projeva vjere u vaskrsenje gospodnje. Znate. Pogledajte kakav poraz, odnosno kakva projeva pobjede. Živ si laziš u grob. I to trka ko će prije blagoslov da zgrabi. Znate. Ko će prije kroz smrt da uđe u carstvo besmrtnih sa jedne strane potpuna projava nemoći, nauke, filosofije, a ovdje projava velike moći, velike sile besmrtnog gospoda koju je ostavio crkvi, znate. suočite problem smrti sa evropskom humanističkom kulturom, a to je, braćo i sestre, ova kultura kojom smo mi danas e, preplavljeni, evropska humanistička kultura. Vidite, mi kao naslednici svetoga Save, svetoga filosofa, jer sveti Sava je, braći i sestre, filosof, znate. Sveti Jaro Justin E, ovom knjigom hoće da pokaže koliko je uzvišenija svetosavska filosofija od svih drugih filosofija, znate, od svih drugih nauka, znate. Zašto? Zato što Sveti Sava filosofira duhom svetim, zato što rešava centralni problem. Mi sve ove nove ponude. Treba da provjeravamo, braći i sestre, svetosavski. U redu je sve to, sve, sve, sve vidim, dobro ste organizovani, ozbiljno zainteresovani, samo znate, mi na ovim našim prostorima imamo jedan ozbiljan problem. Riješit ćete nam i kanalizaciju, asfaltirat ćete puteve, tunele, Sve ćete vi to nama da obezbijedite. I golf terene da imamo, i vrata Montenegre i tamo, i vrtove razne ovamo. Sve ćemo to da ispoštujemo. Samo imamo jedan problem. Ovdje se umire. Evo, baš danas nam je umrlo 20 građana i svakodnevno umiru i taj problem nikako ne možemo da riješimo. Pa bi vas molili, ako možete, vidimo da ste ozbiljno zainteresovani, organizovani, da se malo njime pozabavite, jer mi ga, eto, prepoznasmo kao naš glavni, centralni problem. I priznajemo, mi ga riješiti ne možemo. A vidimo da vi rešavate sve probleme, pa ajde da probate. Mnoge je, odgovara nam Sveti Java, jer oni će na ovo pitanje, braćo i sestre, da učute. Nemaju odgovor. Istina nisu ni navikli da im se ovakva pitanja postavljaju, znači. Šta mi sve ne tražimo? Kako se mi, braći sve sese, brukamo, znate. Imamo takav problem, možemo i da ga rešavamo. I ne samo što možemo da ga rešavamo ovdje, nego možemo da ponudimo rešenje cijelome svijetu, braći i sestre. Srpski narod može da ponudi, ne samo srpski, ali srpski posebno, može da ponudi rešenje, znate, svima, rešenje centralnog problema, ukazujući i nudeći Vaskrsitelja, nudeći ga kroz svešteno predanje svetoga pravoslavlja. Tačno je, mi mnoge sile nemamo, znate, ali imamo vrhovnu silu. Mi mnoge probleme ne možemo da riješimo, ali možemo centralni problem da riješimo. Ne mi, nego gospod naš. Ne mi, nego crkva naša. Ne naša sila, nego Božja sila. A mi možemo da ponudimo vjeru, čistu vjeru, znate. Možemo da ponudimo imena onih koji su problem riješili, znate. I možemo da pomognemo svima onima koji su zainteresovani, ako su prepoznali taj problem, da ga riješe, Oni sami ne mogu, braći i sestri. Da vidite, u velikom zapadu, u velikoj i širokoj Americi, oni koji su prepoznali problem smrti, znate, ne rešavaju ga u američkom kongresu, znate, nego idu u pustinju Arizonsku kod starca Jefrema, znate, idu kod svetogovca, u pustinju, znate, idu hiljadama kilometara kroz pustinju. Znate. Napuštaju gradove, visoka zdanja, znate. ne oslanjaju se više na svoju moć i na svoj pasoš, nego idu kod svetog svetogorca. Znate. Idu tamo da traže pomoć i utjehu. I u mnogim drugim pravoslavnim svetinjama, hramovima, manastirima. Znate. Istina, Do njih treba putovati danima. A mi ovdje, braćo i sese, na svakom koraku imamo te blagoslovene zone besmrtnost. Znate. Sve te hramove, sve te liturgije, sveštenu istoriju, sve to predanje i sve te filosofe. Imamo, braćo i sese, besmrtnog svetoga Savu, koji se ovim problemom bavio najdublje, i najdublje otkrio rešenje svima nama njegovim duhovnim potomcima. A neće Sveti Sava, braći i sestre, da se spušta na ove naše nivoje, znate. On hoće da nas podigne. Sveti Sava ukazuje, otkriva da postoji ovaj problem, ali otkriva ga da bi nam otkrio onoga koji ga je riješio. A što je podizao sve ove naše hramove? Znate. Zašto je sve ulagao u crkvu i sve iz crkve osvećivao. Da bi sav narod bio zakvašen tim kvasem besmrtnost. Znate. Da se liječimo od bolesti grijeha. Znate. Da izgonimo vrlinskim životom, svetotajinskim životom, da izgonimo mračne i smrdljive i zle duhove. Znate. Da se napajamo vječnim životom. Da praznujemo praznike, besmrtne praznike da znamo da proslavimo pashu valjanu, da znamo da je praznujemo tokom cijele godine i čitavog života, a ne jednom godišnju. A sveti Justin, kao duhovni naslednik svetoga Save, istim tim duhom ide i provjerava svoju savremenu ponudu, uključujući i evropsku humanističku kulturu. Pa konstatuje, Mnoge je naivne evropska kultura nadom okrilatila. Evo i nas hoće da okrivate, znate, uključivanjem u savremene evropske trendove. U redu, dobro je to, ali imamo problem, imamo problem smrti. No slaba su to krila da bi čovjeka mogla dići iznad smrti. smrt ih nemilosrdno sasijeca u korijenu. I kulturni se čovjek osjeća tragično nemoćan pred strašilnim faktom smrti. Stani na ivicu svoga groba i izmjeri kulturu na terazijama svoje savjesti. Gve, lakša je od ništa. Pred smrću ona se savija u zgrčenu nulu. Sve one, braći i sestre, nametnute vrijednosti, evropske vrijednosti, pred smrću i posmatrane i mjerene sa ivice naših grobova. Vidite, ne bi bilo loše da polako, znate, ako već nemamo, imamo naša grobna mjesta i polako onako sa ivice malo da se kvatimo, znate, i da mjerimo sve ove ponude. Znate. To je vrlo dobro, spasonosno. Aj malo sa ivice da mjerimo, aj malo preko groba da razgovaramo i da planiramo, znate. To je vrlo dobro. I neki od savremenih svetih otaca preporučuju da se više boravi na grobljima, braći i sestri. Više na grobljima i više po mogućnosti po bolnicama. Znate? Jer, pazite, to je to. Pođite na odeljenje intenzivne njege. Pa kad vidite čoveka, nekad dodajemo ovako nekom potrebom, pa vidite na što čovek liči, znate. Čujete kako jauče, kako zavija, znate vidite ih po onim sobama raščerečeni, znači, bukvalno se raspadaju. A to ti je to. Pazite, ne raspaduju se oni samo tu, nego širom svijeta. Znači. Onda masovno se umire. Čujem nedavno od jedne naše sestre novi trendovi evropski. Znate šta rade? Sad je u trendu, naravno, kremiranje, to je odavno krenulo. Oni tako rešavaju problem smrti. Peć ili pekara ubacete dugme, izbacete i stresu kao, kao iz, iz kamina. Znate? Iz kamina, i stresu dobiješ onu teglicu i eto ti ga džet. Znate? Eto ti, nije nikakav problem. I baba i svi to ide vrlo brzo. Znate? Eto, to je, to je progres u vodenici smrti. Mi to nemamo, znate. Mi po našim selima, slava Bogu, još to radimo po, sta, po starom, tako, znate, polako, jedno drugo, pa se svi pozabavimo. Imamo još oni koji imaju odijele. Naša mati Katarina je godinama držala u koferu sve spremno. Znate. Sve je bilo spremno kad se upokojilo. Sve. Otvoreno, jedno po jedno sve sve su naše sve to obavile. Znate se malo pozabavimo, znate. Pa da malo bdimo, pa da, pa da čitamo u manastirima se i dan danas čita psaltir, znate. Neprestano se čita psaltir. Ukoliko je sveštenik, neprestano se čita evanđelje. kad umre dok, dok ga ne sahranimo, znate. Pa sahrane, pa liturgije, znate. Pa kako mi, e, bili ste i ovdje, verovatno, kad su naši oci i matere, od Zakarije i mati Katarine, znate pa i na drugim sakranama. Znate, liturgiju služi. Znate. Imamo brata koji se upokojio, liturgiju služimo. Pa idemo se, liturgije, pa veliki vhod, znate, pa idemo oko njega, znate, opkolimo ga životom. Znate. Ide gospod oko svoga sina, znate. Služimo liturgiju, pa se pričešćujemo, on je tu sa nama, pa se pričešćujemo, jer i on se pričešćivao. Pa nikada da izađe, evo i dan danas. Imamo to iskustvo, mati Katarina i otac Zaharije. Ma ne mogu da izađu iz hrama, eno ga kao da sedi u onoj stasidi. Zašto? Zato što je on e, čedo crkve, znate. To što je on otišao tijelom, znate, ne znači da je otišao duhom, jer on duhom bio vezan za liturgiju. I dok se liturgija služi, oni će uvijek biti prisutni. Znate. To je tako u crkvi. I ne možemo e, takvog čovjeka, znate, da, da strpamo. Ne možemo sve to da svedemo na jednu teglicu, znate. A novi trend je sahranjivanje po prirodi, znate, po šumama. Znate. To je sad novo. Znate. Sahraniš se u šumi, ali ne smiješ da ostaviš nikakvo obilježje. To je sad taj neki povratak prirodi, mislim, neka nova vrsta progresa. Sahranimo ga gore u nekakvim vrhovima, Znate, ono busenje vratimo da se ništa ne primijeti znate, i to je povratak prirodi, neka, neka bolesna e, mistika života. Znate. Eto, to smrt dozvoljava znate, poklonicima ovoga svijeta. To je taj oblik progres. To je, braći i sestre, to je poraz, to je projeva strašne nemoći. sve njene tekovine, tekovine evropske humanističke kulture, smrt polako nagriza i utiskuje u svoj mračni ambis. Zar kultura koja nije u stanju da pobijedi smrt, u samoj stvari predstavlja silu koja joj se od mnogih pripisuje. Nema silu da pobijedi smrt. Pa čemu ona služi? Kako ja korist imam od nje? Ili od uključivanju te kulturne tokove? Kako korist imam? Ako je smrt savija u zgrčenu nulu i sve njene vrijednosti savija u ništa, kakva je njena vrijednost? Kakva je korist čovjeku od toga što je kulturan, kulturan u vodenici smrti, koja će danas, sutra, samljeti i njega i njegovu kulturu. Zapamtite ova pitanja, braći i sestre. Postavljajte ih sebi i postavljajte ih onima koji vas ponekad pitaju a šta vi to tražite u crkvi? Slobodno. Vidite, ovo vam daje Ava Justin. Jedna naša sestra nedavno pročitala ovu knjigu i bila je ljuta, znate. I dan danas je ljuta. Zašto? Zato što njoj niko svo vrijeme njenog školovanja nije ovu knjigu ni spomenuo, braći i sestri. Uvaljivali djeci, omledini, razne bolesnike, pazite, filosofe, to su, su, su bolesni ljudi, znate, daj Bože svima isjeljenje, ali bolest se mora nazvati svojim imenom. Davali, provlačili nas kroz sve to. Ja imam nekoliko, nažalost, tada prijatelja koji su izašli iz tih e, prostora, znate, iz tih traganja kroz te ambise filosofske, bukvalno, znate, pištolje. Tako su pokrčili put Taj bilođe samo, samo me vadi odavde. Naravno, promašili su. To nije bilo rešenje. Ali nisu mogli da podnesu pritisak besmisla. I završili samoubistvo. Znači. A ovakvu vrijednost, znate, ovakvog filosofa i ovakvu filosofiju imati, to je, pazite, to je nama najbliže, ovo su naši oci, znači, naši duhovni srodnici, Ovo da se narodu ne daje, to jest da se od naroda sakriva svetosavska filosofija života. Ne samo što da se sakriva, nego evo ispade sveti Sava neprijatelj. A on jeste neprijatelj, braći i sestri, ali neprijatelj smrt, neprijatelj laži, neprijatelj tame, neprijatelj nemoći, znate, neprijatelj demona, a prijatelj životodavca, prijatelj i apostol pobjeditelja smrti. I svi oni koji se plašaju Svetoga Save i njegove filosofije jesu poklonici smrti i demonskih kultova, makako ih nazivali. I ovo je mnogo važno, dakle nauka izdahnula, povukla se pred silom smrti, evropska kultura, humanistička, znači zgrpšena nula, ništa. To je mnogo važno, jer ovo naše vrijeme je e, karakteristično po tome što se vrši snažan pritisak da, da, da ta kultura uđe, znate, kroz razne projeve. Znači, e, branimo se, braći i sestre, e, sjećanjem na smrt, znate. I sva njena sila, znate, isparava. Sva njena vrijednost otkriva se kao, kao ništa, kao zgrčena nula. To je njena vrijednost. E, jedino je na taj način možemo procijeniti. Jer ona je zaista samo to. Ništa je zgrčena nula. Znači, nikakvu vrijednost nema. Jer ako je damo neku vrijednost, pogrešno smo je e, izmjerili. Znate. To jest, nismo je mjerili ovim kantarom, znate, nismo je gledali sa ivice groba. To je naša e, perspektiva, to su naši vidikovci, znate, naša groblja, znate. Naš vidikovac je smrt, mi sa nje posmatramo svijet. I na njoj dočekujemo vaskrslovlje, znate. Zato mi u crkvi tako silno, zato naši sveti oci tako moćno pjevaju himne Vaskrsenju, jer su duboko doživjeli ove probleme. I iz tih dubina, znate, vape i pjevaju onome koji ih je izvadio, znate, i podigao i uveo u istiniti vječni život, besmrtni život. Idemo dalje filosofija, evropska kultura, nauka, znači odstadoše, braćo i sestre, iz razbi ih smrt. Kaže Ava, stavite problem smrti pred nehrišćanske religije, to je danas mnogo aktuelno, ta, ti daleko istočni e, sistemi i ponude. Sve se one muče njime i rešavajući ga, onega ili obilaze ili negiraju ili preskaču. Znate, znate sva ona mistika daleko-istočna, znate, ona paradiranja, tako. Ono što se nama čini mnogo pobožnije od našeg svetog pravoslavlja, braći i sest, sve to zapravo je skivažno, znate. Sve one nemaju snagu da se suoče, licem u lice, nemaju snagu da napadnu, nego izbjegavaju, prećutkuju, preskaču, zaobilaze. Najtipičnije od njih su bramanizam i budizam. Za bramanizam smrt je kao i sav vidljivi svijet, maja, varljiva realnost nebiće neegzistencije. Eskivaž, znate. Kao nešto zna, kao nešto vidi, kao nešto razumije, a ovamo kaže, ajmo odav. Bježmo odav. Ali onako, da niko ne provali da je u pitanju bježanije, znate. Nego tako, nadvladavanje problema, mirno i obrijane glave. Sve prešući. Čega da prešući? To je, braćo i sestre, bježanije. Da, da, baš tako. Problem smrti spada u neku vrstu samozvanih realnosti. Evo gledajte sad ova pakovanja. Koje valja prevazići silom svoje volje. Znate. Samozvana realnost. Sa ti imaš problem smrti, ja i sad ga ti doživi na neki način i tako ga riješi. Zna? Tako ga e, psihologijom riješi taj problem. Zna? Sav je vidljivi svijet izložba priviđenja, koja iščiljavaju u nerealne fantome. Pa eskivaže, prećutkivanje, zaobilaže rešavajući na takav način problem smrti, bramanizam ga ne rešava, već negira. To je ogromna razlika. Nisi ga rješio, negiraš ga. To je ogromna razlika. E, pravoslavlje, braći i sest, Hristos rešava problem smrti. Gospod naš umire, braći i sestre. A mi mu uzimamo tijelo, skidamo njegovo tijelo sa krste. Pa vidjeli ste i sami, gdje to imate? Pravimo litiju, nosimo proštanicu. Zapravo, simbolično, nosimo tijelo gospodnje, znate. Idemo u litiju, znate. Imamo smrt u rukama, pazite. Imamo smrt u rukama i praznujemo, pazite. Toga niđe nema. Brahmanizam i budizam to ne rešavaju. Zoki, molim te kad zivaš, samo malo, i onda se otvori jedno crno polje, pa malo, malo znaš, skrenemo pažnju, treba posle izaći iz njega. Nego malo pokriju se. Može? Da. <laughs> On spava, a drži oči otvorene. Da. Nosimo, braćo i sestre, nosimo tijelo, nosimo smrt praznujemo. Pazite, e, koja je to razlika? Nosimo gospoda, umro je radi nas, pazite, dao nam se u ruke, prvo Josifu i Nikodimu, pa onda svima nama i pjevamo trisvetu pjesmu. Nosimo smrt, a pjevamo trisvetu pjesmu. Sveti Bože, sveti, krepki, sveti, besmrtni, pomiluj nas. Pazite, mi ne zaobilazimo, braćo i sestre, ne fantaziramo, znate, ne prevazilazimo mi problem smrti tako što ću sebe da ubijedim da tog problema zapravo uopšte nema. To što umiremo, to nije realno, znate. Tako, to su neke projeve, to se tako mijenja, sad si ovo, sutra si ono, prek sutra ćeš se roditi u ovom ili onom obliku, znate. Nemojmo tako. Pa to naše babe nikad, bake naše zdrave i to nikad ne bi prihvatili, znate. To je potpuno tuđe ljudskoj prirodi. To može da prihvati samo onaj koji je pod direktnim dejstvom nečistih duhova i niko drugi. To normalan čovjek. Ljudska priroda ne može da prihvati. A ono što crkva nudi, to, braće i sestre, to prihvatamo obje ručke. Nosimo smrt a pjevamo besmrtnome, tri svetome Bogu. Ali pazite, to radimo samo sa njegovim tijelom, znate. noseći proštanicu. I onda, na paskalno večer, je tako, slavimo i njegovu ustajanje iz groba, znate. Tako mi rešavamo problem smrti. Smrću smrt uništi, znate. A ne izbjegavajući smrt, nego smrću smrt uništi. Znate. Okusi, znate. Tako se smrt rešava, a ne kroz brmanizam i budizam. Da ne govorimo o meditacijama, jogicama i tim kombinacijama. veze ni sa čim, znate riješi problem smrti, ušti jogu i, i te, te gluposti. Daj da rešavamo bre da problem smrti. Daj dođi, ovamo uzmi plaštanicu, provuci se ispod nje, cjelivaj. Šta tam, tam, tam, svjati Bože, svjati krepki, svjati besmertni, pomiluj nas. Dođi da naučimo pjesme, himne, da pjevamo zajedno. Imamo sve. Dođi da pjevamo kanon Vaskrsenja, angel vopijaše, Voskresenije den i hiljade drugih pjesama, tropara i himni. Imamo do kraja vremena samo da pjevamo i sve na tu temu. I ti uzmeš tamo da mučeš kao nekakva krava indijska. Dakle, na takav način, rešavajući problem smrti, brahmanizam ga ne rešava, već negira. A budizam, pita se Ava, budizam je punoljetstvo očajanje. To je ne samo filosofija, nego i religija pesimizma. tajna nebića je prijatnija od gorke, pregorke tajne bića, znate. Bježanija u nebiće, uništavilo, u nirvanu, znate, gdje nema ni smrti, ali nema ni života. Pogledajte kako bezumim, braći i sestri. Pogledajte kakva kombinacija. Pritom, dobro bi bilo i da uletiš u nebiće ali tamo će da te uvati gomila demona i da te šutira u vjekove vjekove, znate. To, je, to su namještena vrata, znate. Mir, nirvana, znate. Tako, spokoj nebića. Međutim, kad uvetiš na ta vrata i ne daj Bože, bez pokajanja, dušu ispustiš, tamo ima da te ščepa, znači, gomila demona i da te maltretira u vjekove vjekova. Eto kakva ti je kombinacija. Eto kakav si mir naslijedio i kakvo spokojstvo. Znam. Smrt je oslobođenje od okova ovog strašnog čudovišta što se svijet zove. Iza smrti blaženstvo je nirvana. Tako budizam ne rešava, već preskače problem smrti. Ne pobjeđuje smrt, već je očajno proklinje. Pazite, tu su ogromne razlike. Pobjediti i očajno lajati, proklinjati. Na sličan način i ostale religije ne predstavljaju drugo do bankrotstvo pred problemom smrti. Zato e, naša crkva, braći i sestre, sa tom vječnom himnom pobjede, e, pobjede e, Vaskarskog gospoda, priziva svu svoju djecu, a vrlo je važno da mi to prepoznamo, da je u toj pobjedi projavljena vrhunska sila, Sila koju niko drugi niti je imao, niti ima, niti će imati. Tu silu samo gospod ima i crkva Hristov. Znate? Zato nemojmo da podliježemo raznim pritiscima. Znate? Danas e, obruč se sve više steže i oko našeg naroda. Zato je mnogo važno da, da se branimo upravo ovim metodama da provjeravamo sve te duhove na kamenu smrti. I vidjet ćete, brzo ćete otkriti da svi oni brzo napuštaju prostor. Vidjet ćete da se brzo otkriva njihova nemoć, znate, kamuflirana nemoć. I ono što naša crkva svima nama nudi, a preko čega mi, nažalost, vrlo mlako prelazimo, znate, preko tih e, najvećih vrijednosti, znate, najpotrebnijih blagoslova i darova tog besmrtnog života, to niko drugi ne može da nam ponudi, znate, niko. A mi poprilično hipnotisani i sve manje baveći se ovim problemom, sve više se udalji smo i od onoga koji ga, evo vidite i sami, jedini rešava i niko drugi. Zato je ovaj pristup Svetog Ave Justina tako važan i tako aktuelan. I mi bismo zajedno sa njim trebali da hodimo na ovaj način i da ispitujemo duhove. Znate. Na ovaj način. I nemojte se plašiti nikoga, znate. Imate svetoga oca, on stoji za vas, a zajedno sa njim stoje svi sveti oci. I u školama, braćo i sestre, e, naša djeca, naša omladina, znate, slobodno može da provjerava svoje učitelje, znate, svoje predavače, svoje nastavnike na ovaj način. Vidjet kako se projavljuje nemoć. Daj Bože da se projavi moć, da se projavi živa, zdrava vjera, ali ukoliko je nema, na ovo pitanje sve pada, znate. A mi imamo apsolutno pravo da ovakva pitanja postavljamo. Svima. Da li možete da riješite ovaj problem? Ja ga imam, ja sam ga prepoznao i bio bih beskrajno blagodaran da neko može da mi pomogne. Ne tražim ništa drugo, sve drugo ćemo i da istrpimo, sve, sve, sve, sve, sve, ali ovaj problem ne da nam da živimo, znate. Oduzima smisao našem postojanju. Ako živim da bih umro, ja sam nesrećno biće, znate. Ako je moj život posle tog buđenja putovanje ka grobu, znate, a to je težak život, braći i se. To zapravo nije život, to je postepeno odumiranje. Pomoći takvom čovjeku, znate, A pomoći mu možemo samo ako riješimo taj problem. Mi postajemo njegov spasitelj. A ko čovjeku može da pomogne? Takvom čovjeku, znate, koji je probuđen, znate. Ko? Ne može čovjek. Jedino Bogo čovjek. Jedino crkva. Znate. I zato takva djeca zaista jesu djeca crkve. Oni više od crkve, znate, ništa ne traže. Zaista ništa. Oni u crkvi prosto žive i tiho se raduju, znate. Gospod je došao, dao im je, znate, oslobodio ih je od toga, utješio ih je, znate. I to vrlo duboko, temeljno, dodirnuši najdublje njihovo biće, znate ulivajući neprestano vode života u njega. I takva djeca, djeca crkve, ono, ništa više ne traže, znate. E, nešto ih je sramota, nego ona bajstva nemaju nikakvu potrebu, znate. Šta bi još tražio čovek koji se utješio posle takvih stradanja, znate. To je velika patnja, znate. To je patnja bića, biće koje se probudilo, ima potrebu za vječnim životom, a ima taj, taj problem smrti ispred sebe, pa kad mu otkloniš, ti si ga, ti si ga bukvalno vaskrsao. Zato takva djeca postaju vjerna čada crkve. I njih od crkve više niko ne može da odvoji, braći i sestri. Ako me smrt nije odvojila, ko će da me odvoji? Znate? Otuda takva neustrašivost, svetih mučenika. Znate. Niko. Pritom, e, tu neustrašivost imali su ljudi, narod Boži, znate. Jer svi taj problem imaju. Taj problem nemamo samo, braćo i sese, mimo nasi, znate. Pa eto, šta ćeš, rodio si se takav, imaš problem, najbolje ti je da se zamonašiš, jer monaštvo se bavi tim problemom. Monasi umiru, ovi drugi su rasterećeni, tebe je to zapalo dovatio te taj virus, e sad se liječi kao kauđe. Ne vreći se, svi imamo taj problem. Mi smo ga možda prije prepoznali i poželjeli da ga ozbiljno riješimo. Ali to ne znači da i vi taj problem nemate. I ono što je zajedničko i nama i vama jeste i problem, ali jeste i onaj koji ga rešava. Tu se mi nalazimo. Je tako, brate Milomir? Mi se ovdje sigurno nismo našli zato što su nas interesovanje neka druga spojila, je tako? Nego se vi vidjeli da gori po nogama, je tako? I mi pa smo trčali, trčali, trčali i evo smo se ovdje našli, je tako? Se nalazimo u svetim hramovima, pred svetim putirima, žedni života, kao na, na istočnicima, žedni, pa dolazimo, braći i sestri. Ču ima vode, žive vode pa dolazimo. Neko je došao danas, a svi će se pojaviti. Zašto? Zato što žeć napreduje, znate. Pa će biti, daj Bože, sve više, jer ta voda ne može da presuši. Tog života ima u izobilju. A to je voda e, crkve, znate, voda blagodati, voda svetih tajni. Gdje se nalaze ženi život? I gdje primaju taj život? crkvi u svetom pričeš, naginjemo, braću i sest. Pričešljuje se sluga Boži, taj i taj, na otpuštenje grehova, znate. Da se taj ugalj i taj žar grijeha, znate, da se, da se izvuče iz srca, znate. Ta, ta vatra grehovna koja, koja isušuje život i da primi živu blagodatnu vodu na isceljenje duše i tijela i na život vječni. Mi se tako pričašćujemo. Ako nemamo potrebu za životom vječnim, onda se nemojte ništa pričašćivati, braći i sestri. Da se razumijemo. Pričašće ne može da vas utješi ako ne tražite vječnu utjehu. Ako ne tražite vječni život, pričašće ne može da vas utješi. Znate. Može samo da dođe do određenih duhovnih poremećaja. A ako tražite vječni život, onda nema srećnijeg čovjeka od vas. Našli ste ga, uzmite slobodno, jedite i pijte. Ajde da nam, već je 10 do 10, kad pa uđemo u ovaj prostor smrti, znate, onda i, i, i vrijeme je tako drugačije, drugačije teče. Pa evo da ovdje, što kažu, i, i stanemo, iako Ava ovdje nije stao, dalje maršira. Neće da se zaustavi, braće i sestre, dok ne razvali i kamen na kamen, znate, svih tih zdanja koja njegovu duhovnu djecu zanose i zavode. Hoće sve to da pretvori u ruševine i da ukaže na blistavost i veličanstvenost naše svete vjere i naših svetih hramova, naših svetih kupola i svetih krstova, da ukaže na besmrtno ime i jedino ime kojim se možemo spasiti i u kojem možemo imati život vječni ime Isusa Hrista, vaskrsloga Bogo čoveka, koji je dao crkvi svoj život, a crkva ga evo, svakodnevno i danas nudi svim ljudima, svim narodima, svim jezicima. A mi, braći i sese, pripadamo narodu koji ima veliku obavezu, znate, jer mi smo taj život dobro ukusili, mi smo se u sve ovo nejednom, jednom, znate, uvjerili, osvjedočili, tako da je naša obaveza velika i pred našim svetim predsima, pred našom sveštenom istorijom, pred našom svetom crkvom, ali i pred svim onim narodima koji žive u pustinjama i bezvodnim mjestima, da i njima posvjedočimo da je ova zemlja, kako kaže u onoj divnoj pjesmi brat Nebojša Mastilović, e, Boži dom. I da su svi dobrodošli da ima mjesta za sve i života u izobilju. Života koji izvire iz bića živoga Boga i koji se izliva na sve ljude kroz liturgijske, svetotajinske kanale. Daj Bože i mi da ih prepoznamo, poštujemo, raznujemo, iz njih napajamo svoje duše, pa da damo dobar primjer i da drugi vide naša lica zadovoljna, tako živote osvećene, a i oni da priđu, braći i sestre, i da okuse i da vide da je va istinu Hristos vaskrsao. Amin Bože, daj. Zorane, mi smo i ovo večer tebi htjeli da posvetimo, međutim ti si ga lagano prespavao. Dobro, braći i sestre, oprosite ako smo malo odužili, ali namjera je bilo dobro da ovu tetivu što više zategnemo, da bi istrijela naše praznične radosti doprva do onih nama namijenjenih i obezbijeđenih visina, da se radujemo visokom, oštrom radošću. I danas i u vjekove vjekova. Amin Bože. Amin. Ангел, убияше благодатней, чистая вера,